Tawa YACHA capítulo. Yachay CHIKMAN hina Diosta servinanchikmanta. CRISTUM ñakarerqa cuerpumpi, chaynam hamkunapas listu kanaykichik ñakarinaykichikpaq. Pipas cuerpumpi dejaron ñam huchata. Huchataja dejarun, Dios porispa. PORISPA porispa, runakunapa MANANYA manaña PAHMI ñam achkataña tiempo tiempo kunapi Diospi mana Chai tiempo peja chay kunam qamkunam kichik mana kuspa, mana tomaku munaykunapi tumakuykunapi fiesta ruraykunapi leipa Leipa contrampi tacha mamacha Dios diospi mana iñiqkunam admirakunku mana rura mananya manaña chaymi qamkunamantaqa mana y rimanku. Ichaqa cuentatam qunqaku wañuqkunapas hinaspa kawsaqkunapas kusgananpaq listu kaqman. Chaypaqmi wañusqakunamanpas allin noticiata willarqa, chaynapi aychankupi runakuna hina papas, kachkaspapas, espirituman hinaspa Diospaqña kawsanankupaq. Tukuy imapa mi hichpallaña kachkan. Alinta allinta ya ama dios Dios mañakuychik. Tukuy imamantapas llalliqtaqa kuyanakuichik ya. Kuyanakuyqa maynaña huchatapas chinkachinmi. Ama imamantapas rimaspaya wasikichikpipas samaykachinakuychik. Diospa inayasa pa kama pa Dios kaychik Diospa hatun aipoch alguien allin mayordomo hinaya. Pipas remaspaja Dios pa palabran y machun. Pipas yanapaspaja Dios pa josjan manjinaya yanapachun. Tukuy haikichik hakachun. pid Dios alabasja pajia. Dios jatiniyoh kashangraikuya alabas kachun wiña manta. Amén. Kuyas hai Kuyasqay ikuna. Sasachakuykuna ha amaya hukman yaichikchu, imamana allimpas kanman Hinaha. Aswanja Cristupa ñakarikmasin kasqaykichikraykuya kusikuichik, chaynapi hanak pachamanta suma sumaq havaspa hawaspa aswanraj insulta suptikichikja, Maina kusisham kankichik kichik kancharik pe Espiritun hamkunapi kasqanrayku. nikichik Amaya mantacho runa mantacho, mantacho nitag mana allin mantacho Nitaq chaqwa Mantacho Aswanja pipas Cristupi manta carispaja ama kuspayat Dios talabachum. Tiempum chayaramunña churinkunamanta hallarispa Dios juzganampaj. Nyuganchikuan juicio jayariptinga, dios kanja allin notician mana Husturunapas Justo runapas salva Y kanja Dios mana huchasapaja. Chainaja Dios Chaynaqa Diospa munasqanman hina ñakariqkunapas, allintaña ruraspaya confiakuna Dios pa makinman Bidankuta churachun.